Antroji karalių knyga, 21 skyrius. Pradėdamas karaliauti, Manasas buvo 12 metų ir karaliavo Jeruzalėje 55 metus. Jo motina buvo vardu Hefciba Jis darė piktą viešpaties akise, mėgdžiodamas biurius papročius pagonių, kuriuos viešpats išvarė izraelitams užimant kraštą. Jis vėl atstatė aukštumas, kurias jo tėvas Ezekijas buvo išnaikinęs. Pastatė aukų Rabaalui, pasodino geraitę, kaip Izraelio karalius Ahabas, garbino dangaus kareivyje ir jiems tarnavo. Manasas pastatė aukurų, net viešpaties namuose, apie kuriuos viešpats buvo pasakęs. Jeruzalėje bus mano vardas. Dviejose viešpaties namų kiemuose jis pastatė aukurus dangaus kareivijai. Jis leido savo sūnų per ugnį, kerėdavo ir būrė iš ženklų, bendravo su mirusiųjų dvasių išaukėjais bei žiniais. Jis darė daug piktadarysčių viešpaties akise, sukeldamas jo pyktį. Jis pastatė ašeros droštą atvaizdą namuose, apie kuriuos viešpats pasakė Dovidui ir jo sūnui Saliamonui. Iš visų Izraelio giminių išsirinkau Jeruzalę ir šituos namus. Čia amžinai bus mano vardas. Nebeleisiu Izraeliui iškelti kojos iš žemės, kurią daviau jų tevams, jei jie rūpestingai laikysis mano įstatymų ir įsakymų, kuriuos jiems davė mano tarnas Mozė. Tačiau jie neklausė, ir karalius Manasas juos suvedžiojo elgtis pikčiau už tautas, kurias viešpats išnaikino prieš Izraelio vaikus. Viešpats kalbėjo per savo tarnus pranašus, sakydamas, Kadangi Judo karalius Manasas darė šitas biuristes ir elgėsi pikčiau negu amoritai, gyvenė pirmą jo ir įtraukė į nuodėmę Judą dėl savo stabų. Todėl taip sako viešpats, Izraelio dievas. Štai aš siūsiu Jeruzaliai ir Judui tokias nelaimės, kad apie tai išgirdus suspenks ausise Aš ištiesiu virš Jeruzalės Samarijos matavimo virvę ir Ahabo namų svambalą. Jeruzalę išvalysiu, kaip yra išvalomas ir apverčiamas indas iš luoščius aš apleisiu savo paveldo likutį ir atiduosiu į jų priešų, kurie juos pavergs ir apiplėš rankas, kadangi jie darė piktą mano akise ir rūstino mane nuo tos dienos, kai jų tėvai išėjo iš Egipto iki šios dienos. Be savo nuodėmės, į kurią jis įtraukė judą, darydamas tai, kas pikta viešpaties akise, Manasas pralėjo tiek nekalto kraujo, kad užtvindė Jeruzalę nuo vieno galo iki kito. Visi kiti Manaso darbai ir jo nuodėmės, kurias jis padarė, yra surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Manasas užmigo prie savo tėvų ir buvo palaidotas savo namų sode, Uzos sode. Jo sūnus Amonas karaliavo vietoj jo. Pradėdamas karaliauti, Amonas buvo 22 metų ir karaliavo Jeruzalėje dviejus metus. Jo motina buvo Mešulemeta, Haruco duktė, iš Jodbos. Jis darė piktą viešpaties akise, kaip ir jo tėvas Manasas. Jis vaikščiojo visai savo tėvo keliais, tarnavo stabams ir juos garbino. Jis apleido viešpatį, savo tėvų dievą ir nevaikščiojo viešpaties keliais. Amono tarnai surengė samokslą ir nužudė karalių jo namuose. Tačiau krašto žmonės nužudė visus, kurie dalyvavo samoksle prieš karalių Amoną ir paskelbė karaliumi jo sūnų Jošyje vieto jo. Visi kiti Amono darbai yra surašyti Judo karalių metraščių knygoje. Jis buvo palaidotas savo kape Uzos sode ir jo sūnus Jošijas karaliavo vietoj jo.